Antroji Samuelio knyga, ketvirtas skyrius. Išgirdus, kad Abneras žuvo Hebrone, Sauliaus sūnui iš Bošetui nusviro rankos ir visas Izraelis sunerimo. Sauliaus sūnus turėjo du pulkų vadus – Baaną ir Rehabą, berotiečio Rimono sūnus, iš Benjamino giminės nes Berotas priklausė Benjaminui. Berotiečiai atbėgo į Gitaimus ir ten, kaip ateiviai, tebe gyvena iki šios dienos. Sauliaus sunus Jehonatanas turėjo luošo sūnų. Jis buvo penkerių metų, kai iš Jezreelio atėjo žinia apie Saulių ir Jehonataną. Jo auklė, paėmusi jį, bėgo. Jei beskubant, jis krito ir tapo luošas. Jo vardas buvo Mefibošetas. Berotiečio Rimono sūnus Rehabas ir Baana atėjo per pačią dienos kaitrą į išbošeto namus, kai tas miegojo ant lovos vidudinį. Jie įėjo į jo namus tarsi kviečių pasiimti nudūrė jį į pilvą ir pabėgo. Kai jie įėjo į namus, išbošetas miegojo ant lovos savo mėgamajame. Jie užmušė jį, nukirto galvą ir ją nešini ėjo visą naktį per dykumą. Atnešę galvą į Hebroną pas Dovidą, tarė jam, štai galva Sauliaus sunaus, tavo priešo iš Bošeto kuris ieškojo tavo gyvybės. Šiandien viešpats atkeržijo Sauliui ir jo palikuonėms už mūsų karalių. Dovidas tarė Rehabui ir jo broliui Baanai, berotiečio Rimono sunums. Kaip gyvas viešpats, kuris išgelbėjo mano sielą iš visokių nelaimių, tą, kuris man pranešė apie Sauliaus mirtį, galvodamas, kad atnešė man gerą žinę, aš nutvėriau ir nužudžiau ciklagę, užuot jį apdovanojęs už tokią žinę. Juo labiau, kai piktadariai nužudė teisų vyrą jo namuose, gulinti lovoje, ar aš neturiu pareikalauti jo kraujo iš jūsų rankų, pašalindamas jūs nuo žemės paviršiaus. Dovidas įsakė jaunuoliams ir tie nužudė juos. Nukirto jiems rankas, kojas ir pakorė Hebrone prie tvenkinio. O iš Bošeto galvą jie palaidojo Hebrone Abnero kape.